Dedi ki hem Müslümana vacip olan öğrenmesi gereken şey şey dört tane kaldı bir önce kişi ilim öğrenecek sonra ilmiyle amel edecek sonra buna davet edecek sonra sabredecek yolda sonra ki bunları bildikten sonra kişiye bilmesi gereken iki takmidir diye bir şartı bir anda dedik işte kulun Rabbini bilmesi, bilmesi, bilmesi, bilmesi, bilmesi Sonra Allah ve Celle ibadete bileninde dair kalimeler işletiyor Bütün bunlardan sonra okuyacağım veya şerh edelim veya dinleyelim Aklına şöyle bir soru gelir Tamam Kişi ve bazı şeyleri anlatır ahir Ne bir ilim öğrenecek amel için Bu amel Allah Allah'a tıkılacak İyi de nedir bu amel? Değil insan? buna binaen bunun elbisen bizim şey şey. ne öğretmen şuradan katılarlarla bakmış bundaki katıları söylüyoruz bundaki katılarlarımızın ne diyoruz talebe veya ilim ehli veya alim fakir olması lazım takipte gerek ders anlatırken gerek şerif ederken sıralamaya takibe dikkat etmesi lazım yani önde göreni sonraya sonradan göreni öne almaması lazım bunda fakir olması lazım Elif Rahimullah Muhammed İbn Abdülvahhab gerek usulü şerafetinde yani bu kitapta bizim okuduğumuz kitapta gerek ileride okumaya niyetlendiğimiz kitabı tezgisi gerek Havai da gerek ki şu şubat kitabında hep bu takibi izlemiştik ve alimler hep bunu vurgu yapmıştır yani takipte çok düzenli yani bir ayı B, B, B'den sonra almak alfabe hedefini düşün A önce gelir B sonra gelir olacağı şöyle gelir vesaire birikim diğerinin önüne bir gerek konu olarak olsun konu içerik olarak olsun gerek bak olarak olsun gerek fasıl olarak olsun vesaire buna dikkat etmek gerekir Elif Rahimullah'ın en büyük özelliklerinden bir tanesini alemler zikrederken bunun kitap tertibinde ilmi tertibatı bu sıralamada fakir olması ve bunda ehli olmaz tehlike ehli olmaz yani nice insanlar görebiliriz cidden insan yapmıştır ama o tehlike ehli değildir o ezberindekini işte bir kova suyu böyle sokağa boşaltılmış gibi boşaltmaktır yani Sonra öyle insanlar görür ki tehlike yaparlar zihninde ne varsa yani bir mevzu karma karışıktır bir tehlike düşün karma karışıktır aklına ne gelirse zikreder halbuki 5 dakika sonra aklına gelen bir öne alması gerekirken o 5 dakikadan önce aklına gelen öne almıştır 5 dakika sonunda aklına geleni de almıştır düşünmemiştir yani hangi teorisi yaşı hangi mevzu hangi mevzudan ne alacağım ne ne zaman çıkıyorlar bunu şey olarak düşünün bir, bir yere çıkacağın zaman çeşitli basamaklar vardır o basamak seni hedefine ulaştıracaktır ama basılmakta söyleme gerek hmm. hmm. o yüzden Melif Rahimullah bize bazı şeyler tasavvur ettirdikten sonra şöyle bir giriş yapıyor sonra ve enva'ul ibadeti illeti emarallahu biha mislul islam ve iman ve ihsan Allah'ın bize emrettiği ibadet çeşitlerinden de şunlar var böyle hmm. Allah'ın bize emrettiği ibadet çeşitlerinden şunlar var yani o zaman ne yaptı? şurada minha kelimesini e, pardon orada pardon burada minha yok minha yok tamam ve enva'l ibadetindeki emrallahu biha Allah'ın zikrettiği yani emrettiği ibadet çeşitlerinden şunlar vardır diyorlar İslam, iman, ihsan sonra başka ne sayıyor işte ed, dua vel havf korku vel reca vel tevekkül vel rahbe vel rahbe vel kuşu والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر bu ibadetler bunların hepsini şart edeceğiz inşallah ve gayr zâlike min envâ'il ibadeti leti emarallahu biha yani Allah Azze ve Celle'nin bu saydıkların ibadetleri ve bunun dışındaki ibadetler o zaman öyle bize ne anlatmış Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'den dinilen ve meşru olarak sunulan ibadetler bu ibadetlerin içinde iman var İslam var, ihsan var, dua var, korku var, reca var, tevekkül var, rahbet var, rahbet var, huşu var, haşye var, inabe var, istiane var, istigasa var, istiaze var, zebeh var, nedir var ve bunun dışındaki birçok daha ibadet mevcut. Ama alimler böyle bir dikkat çekti ya. Dikkat edecek olursak şimdi Mevlüt Rahimullah o kadar hafif ki ne dedik biz Teolifte hafif yani müellif tüm kitaplarının çoğu muhtefadır Mahmud Muhammed'e çoğuları muhtefadır küçük kitaplardır ama birçok şey anlatır aynı bizim mesela onların fıkıh okuduğumuz gibi bir sayfalık kitaptır ama ilim talebesinde hemen gereken hemen hemen bütün mevzuları o sayfaya almıştır bir cümlede onlar cümlesini anlatabilmiştir haram bu da belagatın hasretlerinden gelmektir bunların ilmi hakim olmanın, olmasından e, belagatı iyi kullanmasından dolayı kaynaklanıyor neden bunu söyledi tekrarları şundan dolayı zikrettiği ibadetlere baktığımızda alimler diyor ki ibadet ya kavlidir yani bazı ibadetler vardır ki kavlidir söz bazı ibadetler vardır ki bedenidir bazı ibadetler vardır ki kalbidir bazı ibadetler vardır ki malla yapılır vesaire baktığınız zaman Elif Rahimullah her ibadet çeşidinden tutulmuş yani 5 tane ibadet var ben hepsi bedeni ibadet olabilir yani kalbi ibadet olabilir yapmalı özellikle bir vurgu yapmalı dikkat çekiyor bak şimdi hangi ibadet? Sözlü dua ediyorsun Hav korku kalbi Reca kalbi Tevekkül kalbi Tevekkülde bir de ne var? Fiiliyat da var içinde sebeplere kalınmaz Tamam Rahbe kalbi Kuşu Kuşu hem kalpte olur Hem bedende olur bunları anlatacağız Tamam Aslı kalptir ama bedene sirayet eder bedende zahir olur haşı kalbi inabe kalbi ve bedeni gördük bunları demek istiane sözlü ve kalbi istifade sözlü ve kalbi istiade sözlü ve kalbi, kalbi olur zebih neyle alakalı malla kurban kesin malla alakalı nezir adak adamak sözlü ve kalbi ha? baktığın zaman hepsinden ne yapmış mühendis rahmetler hepsinden almış bu da tertibatta takip olduğunu silahlara, silahlara hakim olduğunu gösterir tamam şimdi biz Allahu Alem burada bir önemli bir vurgu yapacağım inşallah Allahu Alem benim bu kitaptan ve alimlerin havzasından anladığım kadarıyla kitabın en önemli noktalarından bir tanesi en dakik, en ilmi, en çok ayrıntı, dikkat tasdik isteyen mevzu kitabın bu kısmı bütün usulü serafede en önemli noktalardan ve en ilmi noktalardan bir tanesi işte burası bu cümle okuduğumuz ve enva'ı ibadeti leti emarallahu bihi مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة düştü aşağıya ama mesela dikkat etmemi istiyorum bir de burası çok önemli burada geçen birçok tarifler ünlü ıslahlar var başlı başına hepsi bilmiyordu tamam o yüzden bunların içindeki tariflere önem göstereceksin aralarındaki farklara çok dikkat edeceksin şimdi baktığın zaman dua, havf, reca, tevekkül bunlar, bunların bir kısmı kalyanlar, bir kısmı zahranlar vesaire bunlar bu birçok çoğu birbirine yakındır meallere baktığımda mesela çoğunu hemen hemen aynı şekilde tercüme etmiş olmuş mesela haşye korkmak derler meale baktığımda zaman havfa da korkmak derler meale baktığımda e şimdi içinde şöyle bir şey vardır ayrı ayrı kelimeler ayıp Kur'an sünnette geçen tamam mı? ayrı ayrı kelimeler olup da manası %100 eş anlamlı olan hiçbir kelime yoktur çünkü Allah Azze ve Celle'nin belayeti öyledir e, güçlüdür ki yani Allah Azze ve Celle'nin kelamı o kadar yücedir ki bir kelamda geçen iki ayrı kelime aynı manaya delalet yani Allah bir şeyi bir kelimeyle beyan ediyorsa başka bir nasıyla başka bir kelimeyle beyan ediyorsa mutlaka aralarında fark vardır ki çok ince ve küçük bir fark olsa da bir fark vardır ki bir yerde onu halk demiş bir yerde haşa demiş ama Türkçe'ye çevirdiği, çevirdiği zaman gel gel ki içimde korkmak diye çevirmek zorunda kalıyorum çünkü Türkçe şey öğretmez hele Allah'ın kelamını not not tercüme etmeyince tamam yani, yani, şimdi İslam, iman, ihsan bunların üzerinde toplanacak cümleyi alıyor şimdi şahitine başlıyor inşallah ve enva'il ibadeti leti emarallahu biha yani Allah'ın emrettiği ibadete mesela ne gibi? misl İslam ve iman ve ihsan şimdi bunun için üzerinde durmayacağız tamam için üzerinde toplanacağız ancak şuraya vurgu yapacağız Alacaksın ölmüş rahim Allah Neden? İbadetlerin hepsini almadı rahim Bunun cevabı çok basit hepsini aldı. Kitaplar yani Kitap o kadar çok ibadet işi Peki neden bunları aldı? Alimler diyor ki dikkat edecek olursak müellifin yine kitap söylesindeki Fatihliğine delalet ediyordu Müellif rahimullah bu ibadetlerden bu çeşitleri seçmiştir çünkü en çok hata ve en çok üzerine vurgu yapılan ibadet işleri bunlardır bak Kur'an sünnetin bütünde genel olarak hep bu ibadetler üzerine ağırlık verilmiştir bulunmuştur yani dua etmek Allah'tan korkmak Allah'tan ummak tevekkül etmek anlatabiliyor muyum ona rahmet etmek ondan rahmet etmek huşu değil mi tövbe yardım dileme kurban kesme adak adama vesaire hep baktığınız zaman bu ibadetler ve en çok hata edilmiş insanların en çok hataya düştüğü yanlışa düştüğü ibadet çeşitleri bu olduğu için mesela bir sofi e, şeklinde namaz kılmaz ama bir sofi Allah'tan başkana tevekkül görebilir yani e, bidatçı bir tasavvuf şu bidat kendisine bidatların olduğu bir tasavvuf şu da bunu görebilir evet. yani birisini e, şaka için zekat verdiğini görmezsin Allah için yardım görürsün ama şeyhinden yardım istediğini görürsün onu duasını görürsün yine ne bileyim hacca birisi için gitmez ama şeyhinin önünde kuşu ona karşı kuşuda bulunduğunu görürsün elden çevasayı o yüzden dikkat edecek olsaydı bakın elif ne kadar yine kurbanı hükürmüş düşün kabirlerde kesinlikle kişi haccı başkası için yapmaz ama kurban tutup kesiyor kesebiliyor değil mi? vesaire o yüzden baktığımız zaman müellifin zikrettiği hemen hemen bütün bu ibadet çeşitlerinin hepsinde ümmette birçok hatalar oluyor Şimdi ölür ne dedi ve enva'ul ibadetilleti emarallahu bihi Allah'ın emrettiği ibadetlerden İslam, iman, İslam Şimdi ibadet İbadet nedir? Şimdi bakın İbadet dediğimiz zaman Bak senle kısa bir soru cevap yapalım ki meseleye tabir etmek tamam Bak şu, şu ince basit bir noktalar Ben bunu mesela zamanında buna çok dikkat ediyorum yakalayamadım indirmesi lazım ancak Allah kalbini Şeyh Hüseyin'in bir e, yazısını okuduktan sonra bu noktada açtı bak şimdi tarifler görüyoruz çeşitli ibadetin çeşitli tariflerini görüyoruz Bu o tarifler aslında iki kısım tarif yani bir kısım tarif var ibadeti tarif ediyorlar tamam bu bir tarif ibadetini tarif ediyorlar bir de başka bir tarif var bu da Şeyh Hüseyin'in baktığın zaman ikisi arasında bir fark var ama bu fark ince bir nokta ince bir tefekkür isteyen bir fark Şeyh Hüseyin'le sair yerlerde sair yerlerde ee, şey yapar e, sair yerlerde değinmedim tamam şimdi bakın ben önce sana soru sorayım sen anlayacaksın sonra tarif yaptıktan sonra arasındaki farkı anlayacaksın şimdi bak bir insan namaz kılıyor düşün şu odada bir insan okuyor secdedir yani namaz fiilini gerçekleştirir sen dediğin zaman bu adamın ibadeti dediğin zaman bu adamın kendi mi yani kendi yaptığı ibadet mi kastedilir yoksa o adamın ibadet ettiği şey mi kastedilir bak şimdi arasındaki bir fark var ince bir fark var şimdi diyorsun ki namaz kılan adama diyorsun ki bu adamın ibadeti var ya diyorsun böyle bir cümle kullandım devamını getiriyorsun önemli değil şu adamın ibadeti var ya şimdi bak bu ibadet kelimesine o adamın kendi yaptığı fiiller mi kastedilir yoksa namazın bizzat kendisini kastedilir da namaz da kastedilir çünkü namazın kendisi ibadet mi? ibadet bu adamın yaptığı o ibadet yani o namaz fiilini de o ibadet denir mi? Şimdi o zaman ibadetten ne kastediliyor? Bir, ibadet etmek iki, ibadet edilen, edilen. ibadet edilen ne? Namaz. İbadet etmek o adamın o namazı kılması. Mesela hac olayını düşün. Bir insan hacca gidiyor. Bu adamın ibadeti dediği zaman bunun içine hacın kendisi de girer adamın o halde yapması lazım o zaman ibadet lafından iki şey kastediyoruz tamam şimdi Türkçe mantıkla da baksan bu böyledir zaten değil mi? Türkçe mantıkla da baksan bu böyledir ibadet dediğin zaman bir ibadeti yapmak bir eylemin iki ibadetin kendisi tamam şimdi bak o yüzden şimdi Şeyhul İslam'ın tarifine bakalım bir de sair ulemanın tarifine bakalım şimdi İbn-i Teymiye Rahimallah diyor ki bu tarih bir kere çok önemli yani o kadar önemli ki bunu übudiyet risalesinde yapar Allahu Alem İslam tarihinde ibadet ıslahı olarak zikreden alimler arasında bundan daha dakik, daha ilmi, daha isabetli bir tarih yapılmıştır yani Şeyhül İslam hayatının Allahu Alem bütün ilmi tecrübeleriyle ortaya çıkardığı bir tarihtir mükemmel çünkü neden tarifin mükemmelliği bak şimdi İslahi tariflerin mükemmelliği neyle ortaya çıkar sınır çizmeyle ortaya çıkar yani senin yaptığın tarif öyle bir tarif olacak ki eğer o tarif yaptığın tarifin herhangi bir ibadet düşün mesela hac o hacca yaptığın tariften hiçbir şey o haddin içinden o tarifin dışına çıkmıyorsa ve dışarıdan da hiçbir şey giremiyorsa o tarif o zaman tariftir bak tekrarlıyorum bir insan bir şeyi tarif eder bazen bir insan bir şeyi tarif eder ıslahlı olarak bu ıslahlı olarak yapılan tarifin dine en uygun tarif olduğu veya en ünlü tarif olduğu veya önemli değerli sahih bir tarif olduğu neyle ortaya çıkar iki şeyle ortaya çıkar o yapılan ibadete bakarız o tarif edilen ibadet nedir o ibadet birçok şeyi içerisinde barındırıyor fiili sözü barındırıyor eğer yaptığın tarifin dışına o ibadetin içindeki bütün eylemler giriyorsa o zaman o tarif tarif. atıyorum diyorsun ki ee, mesela kuş kuşu tarif ediyorsunuz ki kuş işte kanatları olan bir canlı diyor kanatları olan bir canlı diyor kanatları olan bir canlı şimdi bu bir tarif yok kuş için tamam ama bu yani ama bu e, hem kuşun bütün e, yani kuş mefhumunu içerecek her şey bu tarifi bu tarif her şey içine almıyor kuş mefhumunu içerecek ve başka şeyler de buna dahil olabiliyor mesela ne bir, bir adam der ki sinek içimizde kalan bir hayvan bak olmadı anlatabiliyor muyum dışarıdan bir şey soktuk ve içeriden bir şey çıkaralım e diyorsun ki kuş için kanatlı bir hayvandır evet anlatabiliyor kanatlı bir hayvandır ama ne bileyim insanın mesela Allah insanın eline de kanat diyor mesela çıkmadı İnsan ne? yükselen bir hayvandır İnsan yükselen bir hayvan hayvanı bir Türkçe e, tarifte biraz şey anlarız yani böyle kaba anlarız da hayvan aslında canlı varlıkta tamam e, insan da kanatlı bir hayvandır yani Allah bilimlerimize bak bu sefer üç tarifi de yapamadım dıştan da bir şey içine girebilir anlatabiliyor muyum? yani tarif öyle bir olacak ki o tarifin dışında bir şey çıkmayacak ve dışarıdan da içeri bir şey sokamayacaksın tarif ancak tamam bunu anladık şimdi şimdi bak Şeyhülislam bizim kimliğine baktığımızda öyle bir tarif ediyor ki ibadeti ne şey, dışarıdan bir şey sokabiliyorsun tamam ne de içeriden tarifin dışına bir şey taşabiliyor sen İslam'da hangi analiz ameli sen getir bu tarifin içindedir ve ne söylersen söyle bu tarifin dışına çıkmaz tamam diyor ki Rahimallah. ismin cami'un likulli min yuhibbuhullahu ve yardahu min akvali vel a'mali zahiyeti vel batini tamam ibadet bir isimdir nasıl bir isim on. toplayan bir isimdir İçinde barındıran bir isimdir neyi likulli ma yuhibbuhullahu ve yardahu Allah'ın sevip razı olduğu minel akvali sözlerden vel a'mali fiillerden eylemlerden zahiratı zahiri olsun ve batınatı batını olsun yani açık ve gizli kalbi ve zahiri bütün amelleri ve sözleri içeren Allah'ın sevip ve razı olduğu gibisin yani cümleyi toparlayacak olursak ibadet Allah'ın sebep ve razı olduğu açık ve gizli bütün amelleri ve sözleri içeren birisidir hangi ibadet bunun içine çıkacak? Şey. hangisi dışarıdan buna dahil olacak bir bidat getirsek Allah bidattan razı olur mu? olmaz sever mi? sevmez dışarıdan bir şey çıkar bak şimdi dışarıdan bir şey alamıyoruz mesela diyelim ki bugün bir insan bidat ameli bir tarifin içine sokmaya çalışacak tarifin hangi kısmı buna reddiye verir? Allah'ın sevip ve razı olmasını mı reddiye verir? çünkü men amel amelen leysa aleyhi emruna fehuve redd kim amel işlerse o amelde bizim o, o amele karşı bir emrimiz yoksa o amel ne olur? reddolmuş bu tarifin için, peki bu ibadetten öyle bir şey söyle ki bu tarifin dışına çıksın da dışarıdan bir şey alamadı çünkü hangi ibadeti getirirsen getir Allah onunla sevmiyor mu razı olmuyor mu ya bir sözlü ya da fiili değil mi ya, yani ya, ya kalbi ya sözlü değil mi değil mi evet ya zahiri ya batını amel değil mi evet o zaman çıkamaz bunun şimdi şimdi bakın bunu anladık bir de ibadet şöyle tarif edilir iki tarif edilir hiye imtisalil emri واجتناب النهي مع الحب والخوف والتعلم هي يعني إبادة انتفال الأمر أنه يرمي يتمنى أنه إجابة النهي مع الحب والخوف والتعلم يعني سيدي خطمة بتعظيم نبرانش sevme, korkma ve tazimle beraber en yolundan yapıp ne yolundan kaçınmak bak şimdi iki tane tarif var alimlerden baktığım zaman bütün tarifler bu iki şey üzerine yani bu iki şey dışında böyle çok bir tarif veremez şimdi bak benim bir suret beyan etmiştim neydi o? bir insan bir namaz kılar onun namaz eyleminin bu adam ibadet ediyor ibadet ediyor değil ama düşün ki hiç ibadet eden bir insandan bahsetmiyoruz namazın kendisinden bahsediyoruz ona da ibadet ediyor muyuz? diyoruz bir adam namaz kılıyor bir namaz fiilini gerçekleştiriyor bu adam yaptığı ibadet ediyor muyuz? diyoruz ama diyelim ki birisinin namaz kılmasından bahsetmiyoruz namazın kendisinden bahsediyoruz namaz bir ibadet ediyor muyuz? diyoruz şimdi mürekkep bir cümlede kullanalım bunu yani ibadet lafını bir cümlede kullanalım iki eylem şimdi bak ibadet bu lafı atması ibadet bir adam namaz kılıyor değil mi namazı bitirdi ne yaptı onun o eylemine ne diyoruz bu adam ibadet etti ibadet cümlesini bir cümlede kullandık ama bu ibadet cümlesini hangi cümlede kullandık nasıl bir cümlede kullandık yani bir insanın fiilinden bahsediyoruz şimdi bir insanın şuurundan bahsetmiyoruz yine bu ibadet kelimesini bir cümlede kullanıyoruz diyoruz ki namaz Allah'ın farz kıldığı bir ibadettir tamam mı? ibadet kelimesini iki cümlede kullandık ama birisinden kişinin ibadeti öbüründen ibadet eden şey şimdi Şeyhül İslam'ın tarifi ibadet edilen şeyin tarifi yoksa nasıl ibadet edilecek onun tarifidir şimdi bu adamın ibadeti namaz ibadeti nasıl ibadet edilecek olaydır fiil eylem gerçekleştiriyor değil mi? namaz ise ibadet nedenin sorusudur şey ibadete örnek verin sorusudur mesela tamam şimdi bak İbn-i Teymiye'nin yaptığı bir tarif ibadet nedir? onun tarifi nedir? Yoksa ibadet nasıl yapılır onun tarifidir Çünkü bir ilgilendiren ne vardır ahir günde? Bir, ibadet nedir? İki, ibadet nasıl yapılır? Bizi ilgilendirir doğru mu? Doğru. Çünkü neden? İnnemel amel bin niyat Ameller niyetlere yorulur Yani bir de o amellerin şeklini, şemalini, vasfını, sıfatını bize tarif eden kim? Allah ve Resulü Tamam mı? Bunun böyle olunca Şimdi bakalım İki şey arayacağız bir ibadet nedir? İki ibadet nasıl yapılır? Doğru mu? Şimdi buraya anladıktan sonra Şeyhul İslam'ın tarifi var Neydi o? Allah'ın sevip ve razı olduğu zahiri ve batının bütün ameller Tamam İbadet mi? Bunun böyle olunca İbn-i yaptığı bu tarif İbadet nasıl yapılırın tarifinin yani nasıl yapılması gerekir onun tarifinin yoksa ibadet nedir'in tarifi ibadet nedir tarifi ibadet nedir tarifi şimdi bir insan sana ki ibadet nedir yani Allah'ın sevip ve razı olduğu sözlü, zahiri ve batını bütün ameller tamam mı? o yüzden İbni Teymiye'nin tarifine diyoruz ki el-müteabbedi bihinin tarifidir kendisiyle ibadet edilen şeylerin kendisiyle ibadet edilen birçok şey var hac, zekat, oruç vesaire kendisiyle ibadet ediyorsun sadaka ve hayır kendisiyle ibadet ediyorsun o zaman el müteabbede değil kendisiyle ibadet edilen şeyin tarifi dediğimiz zaman İbni Teymiye'nin tarifini o yüzden İbni Teymiye tarifinde şöyle bir şey yapmak adına tarif yapmıştır hani ben öyle bir tarif ettim ki bidatlar buna girmesin tamam mı? dinin ibadetleri de bu tarifin dışına çıkmasın diğer alimlerin yaptığı tarif ise bir ibadet nasıl yapılır? nedir o ibadet nasıl yapılır yani içinde sevgi korku ve taazim olacak bu Allah'ın ya bir emri olacak ya da bir nehyinin yani Allah'ın ya bir emrettiği bir şeyi ya da nehyettiği bir şeyi sevgi, korku ve tazimle beraber yapmak bu da et-taabbud et-taabudun tarifidir ibadet yapmak Nitemin yaptığı tarif ibadet edilen şeyin tarifi diğer ailenin yaptığı tarif ibadet yapma tarifi şimdi bir insan bir ibadet yapsa namazı ama sevmeyerek yapsa kabul mü? diyelim ki ibadeti seviyor hoşuna gidiyor belki şeyden dolayı seviyordu işte ölüp kalkıyorsun spor değil mi hoşuna gidiyor olabilir değil mi seviyordur o ibadeti veya e, spor değil başka bir amaçtan dolayı ibadeti seviyor olabilir mesela hareketleri hoşuna gidiyordur yapmak spor değil de hareket hani nasıl bir insan göze takar hoşuna gider değil mi? böyle insanlar yok göze takıp hoşuna gider evet. hem tuhaflar insanlar e bu adam da namaz fiili gerçekleştiriyor seviyor olabilir namazın doğru mu? ama tazim yoksa içinde kime? Allah'a karşı tazimden kalmış şimdi iba sevgi kısmı o ikinci tarifte sevgi kısmı ne? ibadetin kendisini sevecek tamam tazim kısmı burada Allah'a tazim edeceksin peki ibadet yapan bir insan korkmasa korku yoksa bu ibadette yani kabul edip edilmemesine karşı hiçbir tereddüt yoksa veya Allah'a karşı bir korkusu yoksa yapılan ibadetler tamamıyla bunda rahatsa bu, da, bu ibadetle kalınmış o yüzden bir ibadetin ibadet olması için içinde sevgi, korku ve tazim bulunması sevgi, korku ve tazim bulunması gerekir eğer bunlar ibadette yoksa bu ibadeti batılır bir, bir çocuk babasının ergenlik peşine gelmiş üzerine sağlıyor babasının zoruyla kılarsa bu, bu çocuk bu çocuğun namazı isteksiz kendi istemeden ama babasının zoruyla kılarsa bu, bu çocuğun namazı nedir? sevmiyorsa o namazı batılır tazim yoksa Allah'a tazim için kılmıyorsan batıldır alıyoruz anlıyor ve enva'l ibadeti emrallahu biha Allah'ın emrettiği ibadetlerden mesela İslam gibi iman gibi ve ihsan gibi şimdi önce İslam sonra iman ve sonra ne? İslam neden? çünkü asıl ondan sonra gelen her şey ne saydı? işte dua, havf, reca, tevekkül bir sürü şey saydı değil mi? bu üçünden sonra İslam, iman ve ihsandan sonra bir sürü ibadet çeşitleri saydı diyoruz ki müellif önce imanı önce İslam'ı sonra imanı sonra İslam'ı yükletmiştir çünkü geri kalan bütün ibadetler bu içine, bu içine dönüyor tamam yani bütün İslam'daki ibadetler bu üç şeye dönüyor ya imanı ya ihsanı ya İslam'ı bütün ibadetler bundan dolayı bu üçünü almıştır bunların en en üstün İslam'dır sonra imandır sonra İslam'dır ve bütün ibadetler bu üçüncü var o yüzden bu üçün imanı bak görüyor musun yine müellifin kitap tertibindeki dini tertibatını görüyorsun önce ne yapmış İslam'ın bütün amellerinin kendisine döndüğü üç şeyi zikretmiş ve bu üç şeyi de sıralamaya göre zikretmiş derece sıralamasını önce İslam demiş sonra iman demiş sonra çünkü Cibril hadisinde de olduğu gibi ahirdir Üçü dünyanın mertebesidir Ne demek bu? Bundan sonraki Üçünden sonraki hepsi bu üçüne dönüyor mu? Evet Dikkat edersen hadisin sonunda yani bu Cibril hadisinin sonunda ne diyor? İnsandan imandan falan bahsediyor ya Nebi Sosyal'ın İslam imanı Sonra hadisin sonunda ne diyor? Hala Cibril'i Etâkum yuallimukum dinakum İşte bu gelen ne kimdir? bir güç size dinimizin e, öğretmek üzere bütün bu hepsinin üzerine yani bütün bu ortak isimli isimlerdi din ismi vardı iman, ihsan ve imanı anlattı sonra buna ne dedi? din isimler demek din bu üç şey, şeyin dışına çıkmaz tamam halbuki Cebrail aleyhisselam Şimdi bir tasarım size dinimizi öğretmeye geldi Hani dinimizi öğretme nerede? Ana baba iyilikten bahsediyor nerede? Değil mi? Hadi namaz bahsediyor namazın nasıl kılınacağından bahsediyor O manada İmandan, ihsandan ve İslam'dan bahsederken bütün din bu üçüne döndüğü için Nebi Sosyal'ın hepsine demiştir. Neden? Mesela Nebi Sosyal'ın hacı ne diyor? El haccı arafa. Hac nedir? Arafa. Veya hac arafa mı? Hac arafa da çıkmadı mı hac? Kavak var, değil mi? Safa Merve arasında say var İzlam dini var, saçı kesme var, Mina'da gezeleme var e, ne kadar şey var nasıl diyor ki Nebi Sallallahu El Hacı Arafa Hac Arafa'dır bir düzün külli bir değerin en önemli cüzlerinden bir tanesi hüccedilir ve onunla tüm kapsılmış çoktur çok biliyorsun bir şeyin bir sürü cüzü vardır o cüzün kalbini tabiri caizse Bu sebep ve ödülle bütün hepsini kapsılabilecek mesela İmam ee, İmam Şafii'nin dediği gibi Asıl suresi hakkında ne diyor لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم Allah kullarına bu sureden yani Asıl suresinden başka bir bilgi indirmeseydi bu onlar için ne? yeterli halbuki Asıl suresi bize ne kadar şey anlatıyor ki hani Asıl suresinde namazın tarifi nasıl namaz kılacağız değil mi? Hüccet olarak yeter de bunda bir sürü şey var ama bu asıl suresinin verdiği mesajlara bak dinin hiçbir şey hiçbir noktası asıl suresinin içine çıkmıyor bak bu ya ameldir şey ya ilimdir ya bu ilimle amel etmektir buna davet etmektir ve bu yolda tabir etmektir dinden bir şey çıkarsa bunun dışına bu da şey çıkmaz işte bu da şey Asır suresinde mevcut anlattığımız yere ilk defa anlattık ilk defa anlattık tamam o yüzden bak bundan dolayı diyoruz ki Elif rahimallah İslam, iman, ihsanı hükmetmiştir sonra ibadet duaların ibadet çeşitlerini hükmetmiştir ve min bu kelimesini kullanmıştır çünkü ihsandan sonra min bu yani bu bunlardan sonra bu kelimeyi yedir size ibadet çeşitlerini hükrediyorum yani hepsi ne Tirmizi'nin hadisi zaten e, buna devam ediyor İslam'ın İslam'ın altında ne vardı? Hükümler vardı, şubeler vardı Aynı şekilde imanın altında hükümler vardır ve şubeler vardır. Yani bazıları vardır ki neden hükümler ve şubeler diye ayrıyoruz? Şu sebepten oluyor bazı şeyler vardır ki imanın olmazsa olmazıdır değil mi? Bazı şeyler vardır ki İslam'ın olmazsa olmazıdır ama bazı şeyler vardır İslam'dan veya imandan şubedir ama olmazsa olmazı değildir mesela yoldan özellikle şey kaldırılır tamam ama İslam'a gelince İslam bir heyedir ahi bir durumdur bir şekildir yani bu İslam ve imanı nasıl gerçekleştireceğinin bir kalıbıdır tamam mı? İslam yüzden diyor ki iman tekrarlayın İslam altında hükümler ve şubeler var şubeler bulunmaktadır aynı şekilde iman da altında hükümler ve şubeler bulunmaktadır ihsan ise bir heyet yani bu hükümler ve şubelerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği nasıl iş noktaya çıkacağının beyanıdır bunu da anladık inşallah Sonra müellif ne dedi? Bu ibadet çeşitlerinin bu dua. Dua. Birinci dua. Şimdi bunları anlatalım. Birinci dua. Şimdi alimler ne yapıyor? Ferafi bir ilmiye babından yani e, e ilmi mevzuları ilmi tertibatlara ayırma babından taksimatlara gidiyorlar taksimatlar hiçbir zaman daruri değildir zorunlu taksimat değildir yani illa yapman gereken veya dini taksimatla öğrenmek gerekir şeklinde değildir alimler bunu bu yüzden yapmamıştır yani bir insan mana olarak ürünüyle ürünüyle ve isim sıfat tezgidi bilsin ama tezgidi bir şey ayrıldığını bilmesin sorun değil mana olarak hitap edildiğini bilsin ama bir insan tezgidi üçe şey ayrılır ürünüyle ürünüyle için sıfat demek zorundadır alimler bu tertibatları zikretmişlerdir ki bunlar işte bidat ehli bazı bidatlar çıkardıktan sonra ehli sünnet bunlara mecbur kalmışlar tabiri bazı noktalarda mecbur kalmışlar bunların örnekleri ileride gelecek yani Allah'ın mesela bir insan sıfatlarına inandıktan sonra zaten sıfatçıydı sıfatlığı bilmesi olur sahabelerden de zaten böyle örnek yok ama Dakırlı bazı bidat ortaya koyunca Keremizli bazı bidatlarını ortaya koyunca Ehli sünnet bazı noktalarda taksimata götürmek zorunluluğunu ihtiyacını istemişler Bundan dolayı kalmışlar Yoksa işte zevk olsun diye değil mi? Bunların hepsinin kendilerine göre kapıları var ve bunları sebebi ileride gelecek Bizim için Allah'a verilen sıfatlarını zaten sıfat veya fiili sıfat diye anlatırken olmak zorunda hissediyoruz kendimizi bu sebepleri var yoksa bir insan illa zatı sıfatıyla sıfat şeklinde ayrıt edip de iman etmesine gerek yok Allah'ın sıfatları vardır kendisine layık bir şekilde şanla layık bir şekilde bu şekilde iman etsin ve ona yapar ama biz madem ilim okuyoruz valimler bunun ilmi takibatlarına dönmüşler ve bunun birçok sebebi var şimdi önce ilim talebesi bu takibatları fıkh tasavvur eder bunların semereleri sebepleri ve bunlar üzerine dünya, e, bunlar üzerine itiraz olarak gelen işgalleri çözme adına bunlar ilmi takibi atlandırmışlar bunun hepsinin sınırlarını ileride gördük bir gün bir şüphe gelecek açalım bir şüphe gelecek mesela ileride ilminde artık böyle ilerledikten sonra malumlaşır kenara aldıktan sonra bazı şüpheler gelecek şimdi benim için çağrıla alakalı bunlar o şüpheyi önceden aldığını bütünlü kaydelerle taksimatlarla çevirir şey, çok basit ve kolay şekilde çıkabilir desin ki ha bu şüphe hangi kısmı diyor tamam Allah'ın zatı sallalar çocuk sallalar ha o yüzden bir işler şale birilerine bu ileride göreceksin şimdi alimler dua ikiye ayırmışlar diyor ki dua ibadet dua istek duası ve ibadet duası şeklinde dileme duası dileyerek dua ve ibadet ederek dua şeklinde ikiye anlaşılıyor şimdi istek duası işte yani muayyen bir şey isteyerek dua etmişler ya Rabbi bana rızıklar Allah'tan talep ediyorsun ya Rabbi bana rızıklar evlatlar bana cennetin bir de ibadet duası var ve tabiri caizse ibadet ile duası beden diliyle vücut diliyle tam bu şekilde değil de istemek Allah'tan yani ne kişi namaz kılarak zekat vererek oruç tutarak ne yapıyor Allah'tan cehennemden uzaklaşmasını kendisini cennete sokmasını istiyor yaptığı ibadet dille bunu söylemiyor ama yaptığı ibadetin sebebini Allah'tan hayır istemiş tamam buna da ibadet duası sonra müellif rahimullah havf diyor havf el havf bu ibadet çeşitlerinden diğeri de el havf korkmak şimdi bir kere korkmak ibadettir tamam korkmak ibadettir korkmak ibadettir ama dikkat et şimdi arkadaşlar Allah Kur'an'da diyor ki فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ eğer mümin iseniz siz onlardan değil benden korkun tamam şimdi öncelikle bu korkunun ibadet olduğunu belirli doğru mu? bu korkunun ibadet olduğunu belirli neden? bütün ibadetler imandan bir nedir? şubedir doğru mu? bütün ibadetler imandan bir şubedir peki Allah'ın emrettiğini yerine getirmek nedir? ibadetin ta kendisidir peki Allah korkmayı emrediyor mu? Evet. sen de korktuğun zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyor musun? otomatikman ne yapmış oluyorsun? ibadet birinci belli, ikinci belli az önce okuduğum ayet فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنَ eğer mümin iseniz onlardan değil benden korkun kendisinden korkmasını sadece kendisinden korkmasını bak şimdi sadece kendisinden korkmasını emret, emrettiği zaman Allah Azze ve Celle bunu neyin şartı olarak yükseldi? İman şartı değil mi? Eğer müminseniz benden korkun korkmayı neyin şartı sayıyor? İman şartı otomatikman ne olmuş oldu? Korku imandan olmuş oldu değil mi? O zaman korku başı başında iman e peki bir insan neden babasından korktuğu zaman ibadet etmiş oldu? Buna ne cevap verirsin? Veya mesela Musa aleyhisselam ayette belirttiğim sabaha kadar korkup korkudan titretti Peygamberlerin de korkuyor Şimdi bak ibadetin bütünleri ibadet neyle ibadet olur? İbadet neyle ibadet olur? İçinde sevgi, korku ve tahminler Şimdi bir neden bir insan babasından korktuğu zaman babasına ibadet etmiyor diyoruz da şeyhinden korktuğu zaman şeyhine ibadet ediyor. bu adam şeyhinden korktuğu zaman aynı anda şeyhini seviyor mu? bırak sevmeyi kapıyor şeyhine tazmin ettiği için korkuyor mu? bak şimdi tasavvufçu bir insanın şeyhinden korkmasına tabi korku görülür mü? babanın yani çocuğun babasından korkması neden ibadet değil? çünkü içinde Şimdi bak şimdi Sevgi var mı? Var Babasına karşı tazim var mı? Var Ya şu manada tazim var babasına saygı var tazim var bunlar var Peki bak şimdi Babasına tazim var Babasına ne var? Korku da var mı? Var Sevgi de var mı? Var Bu adam neden babasına davet etmiş oldu? Bu adam çocuk Şimdi tasavvufçuya gelelim Buna dedik ki bak şimdi bir şey ne, nasıl ibadet olur Allah'ın emrettiği herhangi bir şey veya emrettiği herhangi bir şey korku sevgi ve tazim yapmak bunlar hep sonu ibadet denmez zaten yani münafıklar neden münafıktı yani neden Allah'ın katında kafirdi çünkü sevmiyorlardı yaptıkları ibadet ibadet ediyorlardı zahiren gösteriyorlardı tazim de yoktu korku da yoktu tamam bunların çoğu yüzden ibadet olmadı bak şimdi diyor ki tasavvufçu bir insanın şeklime karşı korkusu ibadet diyor ki Allah'tan gayesini ibadet ediyorsunuz bize ne diyorlar bunlar biz Allah'tan gayesini ibadet ediyoruz. neden onlar ibadet mefhumunu nasıl değerlendiriyorlar dar bir mefhum olarak anlamışlar ibadet sanki işte secde şey edeceğim namaz kılacağım zekat vereceğim oruç tutacağım ibadet bunlardan anlıyorlar halbuki ibadetleri sanki bunun dışına çıkarıyorlar o yüzden diyorlar ki ya bir ibadet nasıl şaşırıyorlar ki bizde nasıl ibadet ediyorsunuz diyorlar halbuki ibadetin mahiyetini bilseler şu onları anlayacak ki Allah'tan gayrısını birçok ibadet ediyor bunlar şeflerine tevekkül ediyorlar bunlar şeflerine e, ibadet korkusu yapıyorlar bunlar şeflerine dua ediyorlar tevekkül ediyorlar rahmet ediyorlar rahmet ediyorlar huşu diyorlar bunların onlar yaptığı ibadet var Allah'tan gayrısını tamam şimdi bir insan ahi ibadet niyetiyle şeyhine bak şimdi İslam'da yaptığı böyle sallıyorum ha yani tamam sırf böyle örnek yani şimdi benim elimde ne var şu yastığı aldım ben şimdi şu yastığı attım bak havada 3-4 farklı yastığı aldım yani bu yastığı İslam'da böyle bir ibadet var mı Allah'ın emresiyle yani yok değil mi peki ben bunu ibadete dönüştürebilir miyim Allah katına dönüştüremem ama bunu başkasına karşı ibadet niyetiyle yapsan ibadet etmiş olur mu onu? Olurum ona Günde yok böyle bir ibadet ama ben ona ibadet etmiş olurum bir şeker? Ben havada yaptık atmayı O şaka tazim olsun diye o şeften korkmak olsun diye ve o şefe bak şimdi o şef hiç sevdiğim için sevdiğim için ama nasıl bir sevgi tabi sevgi değil dini değer sevgisi değer verme sevgisi yüceltme sevgisi korktuğum için ve tazim ettiğim için bunu ibadet niyetiyle bir aklı havaya atsan ne olur? Şirk işlemiş olur ama bu çocuğu evlendirmek için bir aklı havaya atsan olur mu? bak bunlar çok ince dakik noktalar bunları yakalamak çok önemli adam diyor ki sen bu devlete itaat ediyorsun şirk koşun şirk koşun diyorlar şimdi mesela birisi selefi iddia etsin selefi olduğunu iddia eden şirk şey koşuyorsun peki ben Allah'a itaat ederken şeriat ücretinde işte benim kafamı kesecekler veya işte beni sürecekler vesaire bundan dolayı ben Allah'a ibadet itaat ediyormuş gibi görünsem namaz vesaire kılsam bunu içinde sevgi yoksa veya korku yoksa yoksa veya tarzım yoksa Allah'a itaat etmiş olur mu? Allah'ın olmaz eğer o yüzden bir insan karşı tarafa itaat ediyorsa onun sırf onu zorladı diye veya çeşitli sebeplerden dolayı ona itaat etmiş olmaz ve onun o itaatini ibadet denmez tamam o itaatini ibadet denmez işte bunlar hahamlarını işte bunların başörtüyü açın kızlar ne yapıyorlarmış alimlerine ne yapıyorlar ilah ediyorlar neden e, itaat ediyorlar helal haramda haramı helaldir yani bunlar hep ince bakın bunların bütün tavsili mevzuları için ince noktası hepsini kitabı tespit Bunu bu bir basamak görüşürüz salat kitabı şimdi mevzumuza dönüyoruz bak bir insan takla atarsa şeyhinin önünde ama taklayı ibadet niyetiyle yaparsa doğru mu? ibadet niyetiyle yaparsa ve içinde korku, sevgi ve tazim bulunursa bu adam ona ibadet etmiş midir? etmiştir la şek şu şu şu şu şeksiz şüphesiz tasavvufçularda bile bu kabuldür yani onlar için özünü almanı o ayrı bunda istiraf eden hiç ümmeti kimse olmaz tamam bunun kendisi bütün naslar buna delalet eder tamam halbuki yastık yuvarlamak harfa atmak diye bir ibadet ama sen onu ibadet etmişsin anladın mı? misale geri dönüyorum bir çocuk babasından korktuğu zaman aynı anda babasını seviyor mu? babasını seviyor o an korkuyor mu? işte babası sokağını görüyor veya işte dersini çalışmaktan dayak yiyeceksin bu adamın babasına tazmini de var değil mi? bayramlarda geliyor babasının önüne öpüyor vesaire babası bir şey söylediği zaman hürmet gösteriyor mesela bazı yerlerde sokağa babadan önce oturma tazim de var aynı anda babadan korku da var aynı anda ne de var akı? şirk neden ibadet etmiş olmaya tasavvufçu ibadet etmiş olmaya bak şimdi tasavvufçunun şeyhini sevmesi dikkat et şimdi tabi sevginin yoksa arzi bir sevgi yani tabi şeyh olmadan önce onu tanımadan önce sevmiyordu yani onu sevmesi bir tabi bir sevginin yoksa dini bir yüceliğini gördüğü için seviyor birinci fark bu iki korktuğu zaman babasından korkusu tabi bir korku mu adamın yoksa e, işte onun doğru işte bana zaten zarar verir hani manevi olarak bana zarar verir şeklindeki korku mu çocuğun babasından korkusu tabi korku tasavvufçunun değil mi adam şeyh Amerika'da buradan korkuyor tanımadan önce babasını korkuyor muydu şeyhini korkuyor muydu şeyhini tanımadan önce tanımadan insanlar ne korkacak evet. tanımıyorsun bir kere yani korkma diye bir şey söz konusu olamaz ne zaman ki tarikata girdin şeyhin seni günde bir kere takip eder üç kere seni görüyor vesaire senin korkman şeyhine tabi korkumu ibadet korkusun kalbi korkumu yani kalbi korkudan kastım şu tabi korkumu yoksa e, tasarruf edebilme yani şeyhin tasarrufta senin hakkında tasarrufta bulunabilme korkusun ikinci tartışım peki başına senin babana yaptığın tazim işte bu Allah katında çok değerli tazim edilmesi gereken bir varlık bu mu yoksa e, tabi mi çocuğun babasına karşı tabi şeysine karşı o adamın tabi bir arasında hep farklar var anladın mı şimdi bak o yüzden bunlar çok ünlü dakik noktalar buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor şimdi bu ibadet çeşitlerinin hepsine böyle değineceğiz hepsinin başlı başına dehşet bir şey bir e, ince nokta içerir şey tamam mı? anladık buraya anladık şimdi bak bir insan aslandan korksa bu insanı biz neden tekfir şimdi bunu anlat sor sor Allah şart koşuyor imanın şartını koşuyor onlardan korkmayın benden korkmayın şimdi bizim biz nereye cevap vermeyeceğiz nasları cem etmek zorundayız nasları cem etmek zorundayız şu anladınız bak şimdi dedik ki şöyle şöyle şöyle olursa o zaman ibadet olur şöyle şöyle olmazsa ibadet olmaz yani içinde korku olacak tazim olacak sevgi olacak ne diyor onlar onlar Rabbinden korkarak ve umarak ibadet edenler Allah şartı koştu mu? Neyi sevgiyi ummak de korkuyor ha demek ki bak şimdi bu şartları ibadetin bu rükünlerini getiren alimler tarafından getirmez bunun hepsi dinin maslarından istimbat istimbat istikrar istidlal edilmiş olanlardır tezgidin derinlemesine meseleleri iş, iş içinde bulunan işgali çözme adına meseleyi tahsil etmede ince dikkat tasavvur isteyen bunların o yüzden alimlere ne diyoruz sen eğer ne zamanki alimlere dönmezsen selefin fehmine dönmezsen kafana göre masaya okursan helak yoluna girmişsindir ne zaman helak olacağım hangi mevzada helak olacağım Allah'ın haberinde tayin edilmiştir Allah'a emanet yok ben menhecim bozuksa benim ne hatam var ben bilemem benden düşün menhec bozuk ondan sonra senin tatil olacak senin hatan ben onu bilmemdir yoksa ben bak bu batıl menhecdir ona görürsen sen hata yaparsın bunu anlatmak mıdır yoksa tamam bu adam menhece girdi batıl menhece bir de anlatayım da kim acaba ne hataları var bir de onu araştırmak şimdi cümle sünnetini taşıyın mı? çünkü çok yanlış bir cümledir benim menhecim yanlışsa bak şimdi benim ne hatam var benim usulüm yanlış benim hatam var ya ben Allah aşkına senin peşinden mi koşayım seni mi araştırayım yani acaba bunun hatası var dedim onu buldum sonra Mehmet'e geçeyim Mehmet'in hatası var onun da içinde hatası vardı ya onun bizim aileyle ömrüm biter insanlar gitmiyor böyle mi uğraştın beni o ilgilendirmez ben dedim ki bak bu usul batıl atıyorum kıyafeten hikaye edersen batıl bir haramı da helal yaparsın helali de haram yaparsın icmayı inkar edersen haramı da helal edersin helal de haram edersin neyi yapmışım bana ne? bu mu ilgilendirecek beni? değil mi? bu mu ilgilendirecek? yani acaba iyi ben her icmayı inkar eden her bir sahibi usul inkar edin peşinden koşun acaba neyi haram yapmış neyi helal yapmış Beni nitesimde görüyoruz her gün bir şeyler çıkıyor işte yanlış fikir çıkıyor görüyoruz bunları yani. o yüzden akıyor selefin fehminden menhecinden ayrıldığı zaman masayı kafana göre okuduğun zaman her mevzuda alime dönmediğin zaman meseleyi akıp edemezsin sonra bağırıp çağırıp durursun işte tepkicilere, tasavvufçilere, şunlara bunlara niçin böyle anlıyorlar valla sen hakkını vererek anlatmış mısın öğretimle çünkü sen kendine değil zaten. bir hatanı sen adama dersin ki ya Kur'an sünnet var işte adam tabi diyecek ki sen benim şeyhimden daha mı anlayacaksın Doğru bir adam tamam şeyhinden daha mı yanlayacağım Arapça bilmiyorum ki Kur'an tecrübeli okuyamıyor musun Onun şeyhinden daha mı yanlayacağım Sen işte tercüme eşarı matrizlerin tercümesini takdir ederek ümmetin önüne ilim koyuyorsun Ya bak Bukhari'de hadis var Müslim'de hadis var Şöyle Ebu Hanife böyle demiş ama koskoca hadis var işte Bukhari'de e, Şeyh olmayan şeyhe şeytan doğru mu lan? demiyor ki Tasavvuflardan önce bunun aslı dinde var ya bunun çelefimizde var yani da olur helak olur Şirkten maksat bu tasavvuf şeysini anlıyoruz ki Şirkten maksat nedir? Allah Kur'an'ın ilim önüne sorun bilmiyorsun Bilmiyorsanız bilenlere sorun Senin bilen arkadaşın bilen hocanın fikrini sorsun Yapıkat sıfat yerden kim biliyor diye Tabii ki şeyh olmayan şeyh şeytandır Şeyh olmasa şeyhin nasıl şeytan olacaksın? işin içinden çıkamadığın zaman o çıkamama işi kimden? şeytandan ve ses olanından al sana şeytan oldu işte sonra kafana göre iştahı bir koyacaksın al sana şeytan şeytan oldu o yüzden bu kaydı şek olmuş şek, şek. Evet. şimdi asilleri de anladık mı? ben de haftan sonra olacağı tevekkül, rahmet, rahmet ve kuşuya kadar göreceksiniz var halk anlatıyor kadın kalın ya batın da kalın öldürdün öldürdün ağır öldürdün içeride öldürdün o kadar kalın içeride fazladır sen bana kısaca bir anlat bakalım ee, şeyhle yani kişinin şeyhten korkması neden ibadet ee, ba aynı insanın babasından korkması, korkması neden ibadet değil veya, veya aramızda ateşten korkmayan var mı ben öyle bir insan sanmıyorum ben şahsen korkuyorum sen korkuyorsun biz de korkuyoruz demek bir şeylerden evet Allah kendisini kork kendisinden korkmasını emrediyor hatta Allah birçok ayette kendisinden korkanları övüyor mu? Değil mi? Onlar üstündeki Rablerinden korkarlar gerçi o haşa kelimesi de görüyor mu? tamam mı? Müslüman yani onun üstündeki Rablerinden korkarlar da değil mi? Allah övgü siyahında zikrediyor bak Allah hep kendisinden korkmuyor olmuş demek ki korku ibadet bunu zaten ispatladı korku ibadetse bir insanın neden babasından korkuyor Aleyhisselam öldürdüğünden korkuyor sabah kadar sürümden korkudan Demek ki ibadetin bütünleri var içinde seveceksin, tazim edeceksin ve korkudan hepsi ibadette olacak e bu adam babasından korkan insan babasını seviyor, babasından korkuyor ve babasına tazim de var ama yine kafir oluyor, bu üç şey olur çünkü tazim tabi tazim hani babası kafir bile olsa adam sünnet gösteriyor değil mi bazı noktalarda ama onun Şafirliğine mi? Hanifiliğine mi? Yoksa tabi ediyor. İşte bu benim babamdır. Ha? Şimdi yine babası kafir bile olsa seviyor değil mi? Ama dini sevgini Ha o zaman bütün bunlar şu, neye işaret ediyor? Yani bir insanın babasına tazimi tabi tabi. Korkusu tabi korku. Ha? Yani bir adamdan korkarken babasından ya bu babam değerli de Allah katında değerli de yüce bir insan da o yüzden seviyorum değil arızı bir sevgi sevgili çünkü o babası kağıdı bile okutacak adam yani kalbinden bazı şeyler atamayacak bazı bilgiler atamayacak bazı bilgiler yani ne, bunu ne bir satanın atabildi mi annesinin sevgisini öldükten sonra bile şefaat etti ya Allah ondan hızlısın diye bak atamadı e şimdi Nebi Fasulye'nin sevgisini ibadet sevgisi mi? Tabi sevgisi ama şefte böyle mi? Şefi tanımadan önce seviyor muydu? Tanımadan önce nereden bilecek? Korkuyor muydu? Yok ama ne zaman ki tasavvufa girdi ondan korkmaya başladı ona dinlik ortamında yani adam habire ölse bile şefi korkuyor muydu? O zaman tabi korku olmadığını falan Şeyhin tanımadan önce tazim göstermiyordu tanıdıktan sonra tazim göstermeye başladı demek ki tabi değil Ebattan hani gelmiyor yani baştan gelmiyor tabi değil arzu bir korku tabi korku yine arzu bir sevgi şey ve dini esinler o yüzden onun yaptığı ibadet onun yaptığı ibadet bir insan kabrinin önünde secde etsin hükmünü belki o adam kim bilir o adam o adam secdeyi Allah için ediyor ama o kabir olan böyle mübarek yer teberrük teberrüğün aslen hükmüdür küçük şirk bunda icma kesin mukaydır şahidlendir benim bildiğim tekfir eden insanların bile hemen bir şey ben farklı diyorum onlar da küçük şirkli teberrük şimdi o adam o mekanda teberrüken kılıyordur ama secdeyi kim yapıyordur Allah bu insan ne dersin bu insan yaptığı küçük şeydir küçük şey ama bu insan secdeye bir kabrin yanında bizzat mescitte kıbleye dönüp ama niyeti şef içinse namus ile dakikse o yüzden şef bunların da verdiği tekrar bu insan kabrin etrafında tavaf ediyorsa insanı tekfir edemezsin ta ki hakkını bilinceye kadar soracaksın adamı? o adam eğer tavafı kabirdeki için ediyorsa bu insan ne yapmıştır ibadet ama tavafı Allah için ediyor diyor ki ben bu kadir kabir mübarek bir bu dinde tavaf etmek var ben bu tavafı Allah için yapayım ama burada tavaf etmek dinden olduğu için burada, burada yapayım tavafı insan ne? şey düşür burada kimsenin muhalefet edeceği böyle bir şey söz konusu değil